så kommer då King of Swing på sitt första besök till Sverige och Stockholm. Benny Goodman, den mest berömda av alla vita jazzmusiker och Goodman-feben som rasar denna vår orsakar tumult vart än han kommer. Och klarinett började han spela tidigt, redan i 11-årsåldern berättar han. Well, let me see, I studied when I was uh, uh, pretty young some of the technique and so forth and uh started to study when I was about um, 10, 11 years old. Then I quit studying. I went into jazz, and then, uh, strange enough, when I got my jazz orchestra, I went back to studying more classical <laughs> music. Men, säger Benny Goodman vidare, när han sen började spela jazz övergav han den klassiska musiken ett tag. Det är helt olika spelstilar som att vara Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Och, fortsätter han, nu spelar han gärna klassisk musik för den tycker han mycket om. Yes, I do very much. I do. Playing classical music, one has to uh, uh, forget about a lot of things in jazz, you know. Yes, kind of <laughs> takes a different life. You have to play kind of a Dr. Jekyll and Dr. Hyde. I see. <laughs> All right.